zdá, že nám tá streda plinie tradične rovnako ako tie predchádzajúce. Opäť sa čas preklopil cez ďalšie časové znamenie a opäť sa to mení aj v prípade ponuky nášho vysielania. Nech už ste na Horehroní, na Liptove, na Dolniakoch alebo Zemplíne Vitajte aj pri najčerstvejšom vydaní tajomstiev zdravia, pri ktorých vám teda pohodové chvíle z Banskej Bystrice želá Peter Kršiak. Ešte je tu jedna destinácia, ktorá v poslednej dobe ako si vystupuje do popredia, lebo neviem ako vy, ale ako si často e, som si to všimol, že sa to objavuje, keď sa niekto nechá počuť, kam ho to láka. A tak je možné zachytiť napríklad aj mesto v Spojených Arabských Emirátoch, Dubaj, hlavne mladá generácia si predstavuje, že tam funguje žiadna <laughs> dedinka v údolí, biele domčeky, ale kolos, v ktorom funguje okolo 3 miliónov ľudí, čo nebude taká romantika ako napríklad vo Vlkolínci, ale prečo nie? My tu zostávame a zostávame nohami na zemi. Bolo nám súdené jesť mrkvu a jablká, kivy iba občas, tak si nebudeme zúfať. Napokon aj taký medvedí cesnak má svoje čaro a ten by ste zrejme v Dubaji hľadali márne, aspoň vo voľnej prírode. A zdá sa, že teda ani Peter Planeta by e, tam nejak veľmi nemal chuť presídliť. Ale kto vie, možno je to tiež jeho sen. Na čo fantazírovať? Poďme ho privítať. Pekný dobrý deň. Želáme chlapcovi Zoravy. Pozdravujem Banskú Bystricu a poslucháčov. No, tak ako pán Planeta? Máte v pláne mať e, pobočku v Dubaji? Možno, možno nejaká <laughs> pobočka bude, ale určite nie ja ako bočka, takže a, lebo zoberme si, že ja keď som bol automechanik a môj brat bol v Amerike, tak ma volal do Ameriky, že poď, vieš, ak tu dobre zarábajú automechanici, že tu ti bude dobre, ale ja som cítil, že že to nie je až taká moja cesta a samozrejme každý má právo cestovať po svete, po prípade niekde fungovať, ale zoberme si, že ak zoberieme jednoduchú logiku, ak všetci pracovití, schopní ľudia zo Slovenska ostane, odídu, tak čo to tu na Slovensku ostane? Ako to Slovensko bude vyzerať? No a veľa ľudí si neuvedomuje jednu z vecí, že oni si povedia, tam je ľahší život. Múdrosť je až tak si nevyberať taký ľahší život, lebo a v akejkoľvek krajine sa nachádzate, tá vaša duša si vybrala nejaké cesty a nejaké skúšky. Takže ak vy sa rozhodnete, že napríklad na Slovensku by som musel dvojnásobne pracovať a v Anglicku alebo niekde v Dubaji to bude ľahšie, OK, ale tie skúšky duše, čo si máte zažiť, si aj tak zažijete a reálne to je úplne jedno, že či by som bol v Dubaji, alebo by som bol a, na Orave, alebo by som bol v nejakej inej krajine, kde každý z nás máme nejakú svoju cestu a cesta ideálna nie je, keď sa ju snažím čo najviac zľahčiť. Mal som taký presný príklad kamoša, čo je grafik a on hovorí, že a robí aj marketing a hovorí, že v podstate tuto na Slovensku je to extrémne ťažké, že tu sa musíš doťahovať s ľuďmi, každý ti chce len zľavu a namiesto toho, aby si hodnotil a cenil tú prácu, ktorú robím a že kámoš je úplne niekde v nejakej v inom štáte, že tam príde klient, povie, urobte to ako chcete, povie mu cenu, jasné, není problém a tuto sa doťahuje, len ja mu hovorím, a čo si myslíš, ako ten tvoj kámoš, kde sa v živote posunie? OK, bude chodiť na dovolenky, bude, uh, ale myslí si, že bude šťastnejší človek, že bude lepší človek, že bude bude mať eh, na konci svojho života si povie, že wow, tak toto bola pecka, ako som žil. Nie, každý, každý bohatý človek vo väčšine prípadov zomiera smutný a treba si uvedomiť, že či máte 20 miliónov na účte alebo 5 eur, aj tak všetko, čo máte, tu necháte a to, to budete, to teličko budete opúšťať, ešte aj to telo tu ostane v tej, na tej, v tejto hmote tak tým pádom sa zamýšľať nad tým, že kde je skratka, kde to bude ľahšie, nie. Tam by mala byť hlavná myšlienka, že si uvedomiť, že milujem uh, to, čo robím, uh, fascinuje ma to a je úplne jedno, v akejkoľvek krajine ste, E, možno si poviete, že s týmto, ja by som napríklad ako ja, že robím vzdelávanie na Slovensku, že keby som bol napríklad v Amerike, to často hovoria naši slovenskí herci, že keby som bol ja v Amerike, tak som hollywoodský herec a takýto, len tam to tiež nie je medlízať. To nie je o tom, že dosta, stanem sa hviezdou, zoberme si, že veľa celebrít, keby ste sa ich spýtali, že keby chceli byť takýto slavný a bohatý, alebo by chceli žiť radšej taký, že priemernejší život, čo by si vybrali, tak vám, po, tak vám budem garantovať, že väčšia časť z nich by povedala taký obyčajný život, lebo zoberme si, taká celebrita, ona nemôže ísť nikde, nemôže nič povedať, lebo hneď ju odfotia, hneď to zverejnia, hneď má prúser, hneď agenti, že čo sa stalo, teraz musím uplácať, aby sa toto ne, nešlo do novín. Mm. Tak ja hovorím, že ak niekto chce žiť takýto reálne vystresovaný život, čiže v podstate tie, tí veľmi slávni ľudia žijú v zlatej klietke. Oni no, no, skoro to si aj Jitka Zelenková svojho času tak e, posťažovala, že ona sa už musí obzerať, keď niečo ide hovoriť, lebo ak za ňou stojí novinár a začuje nejaké slovíčko a ani nemusí poznať celú pravdu, ako to vlastne myslela, tak z toho urobí príbeh, častokrát úplne iný, než bolo vlastne povedané. Takže oni majú trošku problém v tomto smere e, sa niekde vyjadrovať, aby to nebolo e, spotvorené, lebo dosť často sa to takto objaví a potom to musia komentovať tisíckrát, že to vlastne mysleli úplne inak. No a to je celý kolotoč a e, okolo toho, no a samozrejme bulvár nepredáva e, pozitívne informácie, mm. ale bulvár predáva také, čo s ľuďmi zatrasie, čo ich povie si, a aj, aj ona má takýto život, alebo a, a pozri, čo teraz si ona po, to, čo teraz ona povedala, aká je. Takže ľudia namiesto toho, aby sa sústredili na svoj život a na to, aby čo najkvalitnejšie prežili svoj život a naplnili poslanie na tejto zemi, tak sledujú, ako žijú ostatní ľudia e, a ako by oni možno v duchu chceli žiť, ale pritom nič vo svojom živote reálne neurobia. A to, čo ja mám známych kamarátov, ja nepoznám človeka, ktorý, a je jedno v akom meste žije, že keď robí svoju prácu s láskou, že by sa nemal dobre. Ale e, musí to robiť, pretože to miluje, že je to jeho láska, že je to jeho vášeň. Mm. Nie preto, že mu to zaplatí hypotéky, tak asi, vtedy... asi málo kto si predstavuje e, tie dlhé roviny tam v Emirátoch, lebo však tam ani nejaké veľké kopce nemajú, pokiaľ viem. A hlavne v Dubaji, tam keď je niečo veľké, tak to sú len tie baráky, ktoré tam sú a asi sotva sa niekto nájde, kto si sadne takto na lavičku a predstavuje si vysoké mrakodrapy. Skôr mám pocit, že tie Tatry mu budú bližšie. No ale tak to je vždy taká predstava, že zoberme si, že tie médiá ukazujú iba to, čo chcú. Oni neukážu ten reálny život. Len zoberme si napríklad Ameriku, že v Amerike je len malá skupina ľudí, ktorí sa majú extrémne dobre, potom tam je diera a potom je väčšina ľudí, ktorí majú dve, tri práce, aby prežili, majú drev, drevodomy, že zoberme si, že my sme prachači, že každý Slovák je prachač oproti Američanovi, lebo Američania majú, veď prečo keď príde uragán alebo nejaký takýto, tak im to zmetie, lebo veď to sú ako tri prasiatka, to je domček zo slamy, že to nemajú uh, murované domy, lebo kto by im to zaplatil, veď to oni nemajú toľko peňazí, ale väčšina ľudí si myslí, že tak Amerika to je, to je niečo, alebo, alebo toto je niečo. Že toto v tomto, v, tém, v tomto štáte, v tejto krajine sa mi podarí uspieť. A ak niekto takto premýšľa, tak podľa mňa je bláhový, a, lebo fakt iba malé percento, aj malé percento ľudí vo svete, veď zoberte si, že koľko hercov z celého sveta sa presadí E, e, mimo Ameriky. Že tam nemáte, že stovky hercov, čo sú takí, že extrémne slávni. To je malé percento a to zoberme si, že každý z e, každej krajiny a na svete máme ceca nejakých 8 miliard ľudí, už plus hm. minus, hmm. kosinus, tak a každý by chcel, samozrejme okrem detí a teda nejakých dôchodcov, tak zoberme si, že tá skupina, ktorá by chcela byť slávnou a chcela by sa stať hercom v Hollywoode, tak to sú obrovské množstva. Ale aj naši herci sa presadili, mnohí hlavne do Rakúska si tam postavili domy, tak sa takto presadili. Áno, no, veď aj, aj, ako strom sa presadili. <laughs> Takže reálne keď, to, keď sa budeme baviť, ak niekto chce si to vyskúšať, je, je hovorím, že malé percento ľudí, ktorí fakt v tom svete uspejú, potom je určitá skupina ľudí, ktorí majú relatívne lepší život, ale to, čo si musia uvedomiť v akejkoľvek krajine, vždy budem cudzinec. Nikdy nebudem Slovak ako repa, keď som na Slovensku. Aj na Slováci sa pozerajú na cudzincov, ktorí tu pobiehajú s takým tým nadhľadom. Viete, to je ale zase záležitosť e, výchovy, lebo nás nevedú k tomu, že pozri, toto je pán, ktorý žije v krajine, kde majú menej práce, tak on, aby si uživil svoju rodinu, tak si tu prišiel pracovať. A žiadny rodič nevysvetľuje takéto niečo, väčšinou tí rodičia povedia, pozri, toto je ten, čo zobral ocinkovi prácu a to je tento darmožráč a teraz také, čiže my už od detstva učíme deti nie empatii a chápania a prístupu, ale snažíme sa nájsť vyníka vo svojom živote. Kto za to môže, že ja som nešťastný, že ja nemám toľko peňazí, ako ukazujú niekde v telke alebo na internete. Prečo ja nemám dom s 15 kúpelkami v rencene normálny, veď by som sa stratil v takom dome, veď by som potreboval, to mať ako v obchodnom centre, že tam keď prídete, tak miniete strašne veľa času, len kým sa presuniete a, do nejakého obchodu, do ktorého chcete a teraz si predstavte, že bývate v takom dome čo mm. budete na korčuliach alebo na kolobežke chodiť v takom dome, že, že toto je úplne čistý úlet takej tej bláhovej predstavy, že keď bude mať toto alebo tamto, takže bude mať šťastný život. Mám príhodu s jednou klientkou, ktorý tiež manžel postavil takýto obrovský dom a ona si myslela, že to zvládne. Po týždni ju to hneď prešlo, hneď zistila, že bože, taký veľký dom upratovať, No tak si musela zavolať upratovaciu firmu a zoberme si, že tí veľmi ako keby kvázi bohatí ľudia, tak oni majú extrémne náklady, že oni síce zarobia, ale oni majú náklad taký, že čo ja viem, možno 50 rodín za ten mesiac, čo oni majú výdavky, tak možno 50 rodín by mohlo úplne v kľude v nejakej bežnej strednej triede žiť a, a toto to si málo kto uvedomuje. Tak oni to potom neskôr aj predávajú, však aj Ivan Lendl, vieme, ako zarábal počas tenisovej kariéry no a neskôr došiel teda k bodu, že aj on sa rozhodol tú svoju haciendu ponúknuť a nebol jediný, lebo keď sa darí, tak mnohí si zvyšujú štandard a nebudú vám chodiť v bežných teplákoch zo sekáča, čo je aj pochopiteľné, samozrejme, keď si to môže dovoliť. Len málo kto sa pozerá na to, že a čo keď o 20 rokov už nebude mať taký príjem, je rozumné dnes kupovať si drahé veci, aj keď si to môžem dovoliť a potom budem sledovať, e, ako mi to na tom konte e, klesá, klesá, klesá, musím tzv. záchranu brzdu riešiť. Takže toto je tiež niečo, čo je dobré dlhodobo si mať pod kontrolou, ale čo by sme nemali obísť, pán Planeta, meno určitej osoby sme tu spomínali veľmi často a stal sa legendou počas svojho života a asi ste aj vy zachytili, že nás teda opustil 19. marca, aj keď smrť sa mu to bala povedať už podstatne skôr, že nie je medzi živými lebo aj to sa o ňom tradovalo. A tých... Kde zomrela smrť? <laughs> zomrela smrť skôr ako Chuck Norris. Ano. Žiaľ, teda Chuck Norris už nie je medzi živými oficiálne, už je to potvrdené. No, čo poviete na tú správu, ktorá obletela no. svet? No, tak Čak prišiel ku smrti a smrť zomrela, takže asi takto dopadlo. <laughs> Áno, a bo, e, prijímal kondolencie na vlastnom pohrebe. Aj to sa áno, traduje. Áno. Takže zoberme si, že môžete byť ktokoľvek a to je zase také tie bláhové si myslieť, že uh, čokoľvek tu na tomto svete urobím alebo neurobím, tak skôr či neskôr ten svet pôjde ďalej, že ak si myslíte, že ste nenahraditeľní, tak hovorím vždy, choďte sa poprechádzať po cintoríne, tam nájdete všetkých nenahraditeľných mm. a mhm. famóznych ľudí, aj múdrých, a inteligentných a inteligentnejších, ako sme my dvaja dohromady. Áno, aj s titulmi Stromy pred menom, Stromy za menom. Stromy domy, takže... áno, Stromy domy. Áno, áno, áno. Preto treba si uvedomiť, že nie je podstatné tá hmota okolo nás. Samozrejme, takému bežnému životu je dôležitá, aby sme nejako fungovali, ale opäť sa vrátim k tomu, že keď vyrobíte niečo so srdcom, že zoberme si príklad mňa, že ja som ako chalan Zoravy prišiel s tromi tisíckami slovenských korún našporených do Bratislavy a začal som robiť automechanika a potom som sa a do dnešného dňa som sa vypracoval, že OK, mám reštauráciu v Bratislave, kde investícia na to, aby to fungovalo, bola 100 tisíc eur máme bioobchod so spoločníkmi, kde tam je takisto plus minus nejakých 100 tisíc eur a, a vytváram nové a nové veci a teraz ľudia si povedia, že a odkiaľ na to má. No postupne, tak ako som pracoval, tak som proste tie veci zvelaďoval a tie investície som nedával, že ja si teraz idem kúpiť haciendu alebo teraz budem chodiť 3 až 5 krát do roka na dovolenku. Ja aj keby som mal čo ja viem, 50 miliónov na účte, čo možno v budúcnosti bude, tak ja budem premýšľať o tom, ako s tými peniazmi vytvorím lepší svet, ako pomôžem napríklad eh, ľuďom, ktorí tu žijú, čiže preto moje projekty alebo moje myšlienky sú smerované k tomu, aby sa to ľudstvo niekde pohlo. A popri tom, ako smerujem, že to nie je o tom, že mňa mne sa toto nepáči a teraz idem to zničiť a zmeniť. Nie, ja idem len vytvoriť to, že to, s čím cítim, že to so mnou nerezonuje a mohlo by to lepšie, tak ako sú dva projekty, ktoré ja mám nastavené, že postavím inštitút a potom súkromnú školu alebo súkromnú školu a inštitút, uvidíme, čo bude skôr. No a tým pádom viem v tej škole pomôcť ďaleko väčšej skupine detí alebo v inštitúte pomôcť ľuďom. A to nemusí byť, že toto je, to určite nebude názov, že toto je inštitút Petra Planietu, to nemá byť o mne. To všetky tie úspechy, aj to, že mne fungujú firmy, to nie je, že ja som to dosiahol. Ja som to dosiahol s ľuďmi, ktorí pracujú a ja mám vždy aj e, filozofiu u nás vo firme, v každej firme nastavené, že prioritný je pre mňa klient, aby som vytváral prostredie a mal pre ňoho teda produkty, či už je to jedlo alebo potraviny, aby boli vysoko kvalitné, aby to bolo v súlade so mnou. Druhá úroveň je zamestnanci, aby zamestnanci boli v pohode a v kľude. Až v tretej úrovne riešim zisk. Hmm. A mhm. keď zisky budú, a keď budú väčšie, no tak zase budem vymýšľať, že čo urobím ďalšie pre ľudí, lebo na čo je mi x tisíc eur na účte, aby to tam len ležalo. Nie, snažím sa vytvárať hodnoty, ktoré proste pre tento svet niečo prinesú a ja potom, keď budem z toho, to sveta odchádzať, tak nepotrebujem, že jej, tu je Peter Planeta, ktorý urobil 5 reštaurácií a také nie ľudia majú žiť, že oni majú žiť, či tu Peter Planieta nie je, alebo je, ale majú žiť tak, že žijú krásny a šťastný život, že keď sa ráno zobudím, tak si poviem, jej, zobudil som sa do pekného dňa. A večer, keď ide spať, tak si povie, to bol ale pekný deň, teším sa, anielikovia, manželka, deti, ďakujem za to, čo som dneska mohol zažiť, alebo ľudia okolo mňa. Ano. A a s takýmto úsmevom si lahnem do postele a zaspím. Áno, nemalo by to byť o tom, že kto ma to zase dnes naštve. Áno. A to je účel aj tajomstiev zdravia, aby ste sa zamýšľali, že fakt si myslíte, že uh, veľa peňazí alebo žiť v Dubaji vás urobí šťastným? Alebo fakt si myslíte, že manželka a deti vás urobia šťastným? Ja mám takú jednu pani, čo je rozvedená a ona má také divoké deti, že s ňou som sa dohodol, že ak niekto nebude mať deti, nemôže mať deti a je z toho v strese, tak tie deti budem používať ako antikoncepciu tým rodičom, lebo tie deti proste vás zničia, že na tieto deti musíte byť fakt tréner, psychológ, veľmi silný, veľmi odolný, veľmi zdatný, lebo tí dvaja chlapci, keď sa k sebe priblížia, tak sa idú zabiť. Hmm. A to v a to im poviete, nebyte sa, to vôbec nič oni neriešia. Oni majú taký konflikt medzi sebou a to niekto si povie, no ale deti sú naša budúcnosť, lenže aj dieťa vám, keď sa narodí, tak sa narodí s určitými energiami a s určitým karmickým procesom a s určitými záťažami, ktoré potrebuje zvládnuť. A toto je to, čo by sme sa v živote mali naučiť, že je jedno, akákoľvek skúška do toho života príde, tak sa usmejem a idem ďalej. A od toho sú tu tajomstva zdravia, aby vy ste sa zamysleli, aby ste sa dopracovali do toho štádia, že nebudete taký, že fňučko, že stále fňukám nad tým, že joj, aký ja som nešťastný a prečo ja som sa narodil v, na Orave, prečo som sa nenarodil ja viem, Borisovi Kolárovi, mohol som byť... <laughs> Joj, to bol príklad. <laughs> No veď, no veď a, aby, aby to bolo, lebo veľa ľudí takto premýšľa a keď vám naskočí takáto hlúpa myšlienka, tak si zoberte, že fakt ja som bol vo viacerých rodinách, kde tých peňazí mali veľa, mm. ale každá rodina sa s niečím borí. Ani, ani jednu rodinu som nestretol tak, že tam majú všetko v súlade, že si povedia úžasné deti, úžasný manžel, úžasná manželka, mm. manžel je úžasný šéf, e, takže toto je ako keby veľká, veľká práca na to, aby ste sa dopracovali do tohto levelu. A to nemusí byť, že musíte mať veľa peňazí, toto je aj veľké umenie len v bežnej rodine dosiahnuť. Tak a čo je človek pyšnejší na seba, keď e, sa dokáže napriek neľahkým e, podmienkam a tomu vstupu do života prepracovať niekam do popredia a podarilo sa to teda aj Carlosovi Norrisovi, zvanému Chuck Norris, jeho ocino inak bol mechanikom a vodičom autobusu kamionom pochádzajúcim z kmeňa Čerokézov a maminát pôvodom Európanka, prišla z Írska a on e, mal trošku problémy, lebo keď sa rodičia rozviedli, tak musel zmeniť e, miesto, presťahovali sa do Kalifornie a údajne sa mu v škole vysmievali aj kvôli pôvodu, aj kvôli vzhľadu, ale napokon na sebe zapracoval a hlavne tie bojové umenia u neho vyčnievali, lebo začal sa im venovať a získal čierny pás Ehm, aj v taekwonde bol úspešný v karate, v jiu-jitsu a keď mal 21 rokov, tak sa stal držiteľom hnedého pásu v jude a neskôr sa zapísal do histórie aj v 97., keď bol prvým človekom zo západu, ktorému sa podarilo dosiahnuť v 8 stupeň čierneho pásu v tej Dostal aj takú tzv. zlatú doživotnú cenu za dosiahnuté úspechy od Svetovej karatistickej organizácie a mnoho, mnoho ďalších ocenení. Dokonca v máji 2015 získal po viac ako 20 rokoch tréningu tretí dan čierny pás v brazílskom jiu-jitsu, takže on po tejto stránke stále aktívny. Ten jeho životný príbeh bol trošku kratší ako v prípade maminy, ktorá zomrela v 2024 a mala 103 rokov, takže mu chýbalo no, takmer 20, aby dosiahol ten istý vek. Ale cez toto bojové umenie on sa preslávil aj tým svojim legendárnym kopom z otočky, a dosiahol aj viacero ďalších bojových umení, takže po tejto stránke asi nasledovania hodný typ, nie? No určite. A tu máte opäť jasný príklad, že Kalan, ktorý v, eh, niekde v detstve bol taký, že utláčaný a ľudia sa z neho smiali. On založil tak... dokonca aj sieť škôl karate, že ako 32-ročný už mal 34 takýchto škôl. No vidíte, a toto je presne o tom, že keď zobereme Čaka, aj keď sa o ňom koluje veľa vtipov, ale keď zoberiete, že tie vtipy majú hlbokú podstatu. Keď zoberieme, akú mal on vysokú odbornosť, čo sa týka bojových umení, že ovládal judo, jiu-jitsu, karate, taekwondo, v podstate táto kombinácia bojových umení, že keby on mal teraz napríklad 20 rokov, tak v MMA proste valcuje všetkých, lebo on má na to extrémne vysokú odbornosť, takže Chuck Norris by bol ako keby extrémna veľká hviezda v rámci uh, MMA a on prirodzene aj v, tých, uh, v tom živote, ale aj v tých filmoch uh, tam prirodzene predvádza, lebo nemalo by to byť o tom, že v živote nikto nerobil bojové umenie a teraz hrá E, nejakého hrdinu alebo bojovníka, pritom on všetko sa musí učiť od piky, že teraz ide na polročný kurz bojových umení a kaskadári to za neho odbúchajú. Nie tie, títo ako keby starší herci, to museli všetko mať ako keby vymakané, že na, postavené na svojej odbornosti a keď zobereme, a ak sa niekto vyzná v bojových umeniach, dosiahnuť takéto stupne v jiu-jitsu, čo jiu-jitsu sa bere, že je jedno z najuniverzálnejších bojových umení, že vy sa viete ubraniť proč, proti komukolvek. Samozrejme, taekwondo sú kopy údery, takže preto vedel tak kopať, ako kopal. A karate zase niečo prináša. Judo je o tom, že viete potom zápasiť s tým človekom. Čiže to je taká kombinácia, že väčšina bojových umení alebo niektoré bojové umenia sú jednosmerné a napríklad také taekwondo, keby bolo samé o sebe, tak keď sa k nemu priblížite a ten e, bojovník taekwonda vás nevie udrieť, ale vy ho máte v nejakom klinči, tak sa ťažšie z toho dostane, lebo keď ste veľmi dobrý judista, už leží na zemi a už ho valcujete mm. a už sa z toho nedostane. Lenže ak poznáte judo a jiu-jitsu, to presne robí aj takéto, že zápasenie, že jiu-jitsu je také, že univerzálne, tak tým pádom si zoberme, že klobúk dole, že aký, aký level v bojových umeniach dosiahol, klobúk dole, že neostal len pri tom, že Chuck Norris a teraz zarábam, ale vytvoril školy, kde to, čo sa naučil, proste odovzdával a o tomto by to malo byť, že tí ľudia ktorí nájdu tú lásku a vášeň, tak takto by to mali s tými ostatnými zdieľať, lebo je to, bolo to, bola to jeho láska a vášeň a ja sa ani nečudujem, že toľko vtipov o ňom išlo, lebo pri takom, že keď zobereme, je málo takých bojovníkov, že bol Bruce Lee, ktorý bol výnimočný, takisto dal tomu veľa, ale je veľmi málo bojovníkov, ktorí majú takýto level, hmm. Ke, keď zoberieme takých, že celosvetovo, tak to sú možno traja, čo tak extrémne vyčnievajú a to je Bruce Lee, Chuck Norris a, a no, tento. Jean-Claude Van Damme, nie? Nie, Jean-Claude nebol až taký, on, on len dobre vyzeral. Áno, on bol asi len tak do časopisov. A, a, áno, ale Segal, Steven Segal, lebo, lebo on mal takisto niekoľko čiernych pásov mm. v rámci bojových umení Čiže keď zoberieme, že takých ako keby top bojovníkov, čo, ktorých pozná svet, tak toto je ako keby silná taká trojica, mm. ktorá, ktorou by ste, aj keď v reálnom živote mali ísť bojovať, tak uh, budete, dostanete nakladačku, lebo oni boli fakt profe, alebo tí dvaja boli, lebo Steven Segal ešte žije, čiže v podstate oni fakt sú v tomto profity Čiže výhrad nad nimi to nie je tak, že aha, veď ty si herec, dostaneš po papuli. Alebo že to je len taká herecká úloha, pekná do, do filmu, ale v skutočnosti to nie je také. Nie, nie, je to v podstate hmm. v jiu dosiahnuť taký vysoký stupeň nie je úplne sranda a keď niekto robil bojové umenia, niektoré štýly v Európe sú také ako balet, ale keď to skombinujete do takýchto, ako mali napríklad títo traja páni, samozrejme Bruce Lee vyvinul svoj, sam, e, svoj štýl, ale minimálne títo dvaja páni majú výraznú kombináciu bojových umení a veľmi silných a veľmi účinných. Takže mm. voči tomu a voči ním sa postaviť a brániť, vždy by ste dostali na kladačku. Takže mm -hmm. No určite to bolo niečo iné a je v prípade takýchto postav, ako keď e, Jozef Dvořák stvárnil v seriáli rozpaky kuchaře Svatopluka, kuchára a sám sa priznal, že ani variť nevie a po rokoch potom aj smutne konštatoval, že nevyužil túto úlohu na to, aby sa od tých kuchárov, s ktorými ten seriál točili, aj niečo naučil, <laughs> ale vo filme to vyzeralo krásne, až sa prepracoval k šéf kuchársku tu až do nejakého interhotelu. Takže Chuck Norris určite bol vo svojej oblasti aj zdatný a nasledovania hodný, dokonca aj po tom, čo si založil neziskovú organizáciu, ktorá v Texase ponúkala stredoškolákom cez tie bojové umenia, e, vštepovanie hodnôt, aj rešpektu a snažil sa e, deti z problémových oblastí e, tak povediac, integrovať do bežného života, chrániť ich pred drogami, alkoholom, a aby skončili v nejakých gengoch. Takže aj po tejto stránke je to osoba, ktorá si určite zaslúži, aby bola aj po jeho odchode rešpektovaná a uznávaná podľa mňa uh, títo traja páni, aj keď o Segalovi idú také rôzne fámy, ale minimálne uh, títo traja páni si zaslúžia uznanie v tom, čo aký level v rámci tých bojových umení dosiahli. No a presne je to o tom, že ak chcete, aby to dieťa sa rozvíjalo, tak určite, že ja keď budem mať súkromnú školu, tak ja už mám veľa vecí prekopaných, ako to tam bude fungovať, tak každý sa bude učiť uh, určitú formu bojového umenia. No a či to budú dievčatá alebo chlapci, lebo tie bojové umenia sú veľmi koordinačné a pohybovo vytvárajú univerzálnosť, nie ako dneska Ronaldo, Messi alebo hokejisti, tenisti, že oni sa v podstate sústredia na určitú pohybovú aktivitu, ale nie všetky potom fyzické aktivity sú schopní dať a nerozvinie to takú koordináciu, ako sú napríklad bojové umenia a tanec. Mm. Takže keď budú chalani zase, tak potrebujú mať aj ladnosť. Nie, že to je drevorúbač, ktorý príde a chodí, správa sa, búcha do všetkého, lebo on je bojovník. To keď vidíte kulturistov, tak v podstate cez zárubňu musia stiahnuť tie nafúknuté ruky, lebo musia bokom chodiť. Ale videl som taký dobrý korejský ser seriál, kde to bolo o tom, že zobrali najlepších korejských športovcov, všetci, čo robia nejako vrcholový šport, rôzne kategórie, judistov najlepších, najlepších crossfitistov, fitness trénerov, a kulturistov, proste mohol sa tam prihlásiť, oni urobili z toho výber a kto z nich sa stane a dostane ako keby to ocenenie, že najsilnejší muž v Koreji a, a tam boli rôzne disciplíny a všetky, všetci tí silní vždy kolabovali pri vytrvalostných, že oni síce svaly majú, ale majú krátkodobú silu, ale nemajú dlhodobú výkonnosť tých svalov a preto keď sa aj svalstvo trénuje, tak oni by malo mať silu, rýchlosť, vytrvalosť, prúžnosť, čiže toto sú minimálne 4 kategórie, ktorý každý, kto chce a stará sa o to svoje telo, aby nejako vyzeralo, fungovalo, tak musí riešiť to. Nie, že ja som len nafúknutý, ako keď ma poštipu teli, ale potom, keď mám furikovať, to som zažil na Orave, keď prišiel tiež taký jeden kamoš, čo robil kulturistiku a mali sme e, ocinov brat staval dom, tak sme mu boli na brigade pomôcť a sme furikovali, no a ten keď tlačil, bože, ve ten normálne vytlačil piaty fúrik a on už púčal, vrem, že to je normálny a ja, ja polovičný chlap z neho a som normálne úplne behal s fúrikom aj, aj s bratom, lebo my sme na, boli naučení, že nie len bracho bol samozrejme svalnatejší, lebo on mal inú konštitúciu tela, ale minimálne ja tým, že som cvičil, tak to svalstvo bolo prepracované do hĺbky, čiže malo to, malo, malo to aj silu, aj vytrvalosť, aj rýchlosť, aj dynamiku a neodpadávali sme, ako odpadávajú väčšinou takíto chlapí, že ktorí majú krátkodobú silu, ale keby mali napríklad niesť že taký kulturista svoju ženu, že 5 kilometrov na rukách, no tak umrie. To znamená, a pritom si poviete, že on je aký silák, ale toto, na toto jeho telo nie je nastavené na takýto dlhodobý výkon svalov záťaže. Hmm. No, my sa určite ešte k téme Chuck Norris niekedy vrátime. Je to určite nasledovania hodná postava nejako tie dnešné, ktoré sa objavujú v rôznych reality show a už si myslia, že pojedli jednak všetku múdro sveta a že tiež im svet bude klačať pri nohách, lebo boli v telke, ale nič e, také zásadné pre ľudí v podstate nepriniesli. Ale poďme aj za tými, ktorí nás kontaktujú, alebo by chceli nejakú radu, tak mám tu zo pár mailov, ktoré by sme mohli, lebo v pondelok nás zase čaká večerná verzia, tam budeme riešiť dátumovky, to už je informácia. Áno? Takže, takže môžeme začať čakom, že pozrieme si, aké on mal dary a čísla. Pozrieme. Dnes začneme Milanom, nie je to Norris, ale je to iný. <laughs> že pozdravujem vás oboch a rád by som sa opýtal, na preventívnej prehliadke mi zistili v krvi zvýšený cholesterol, no lebo ste boli u lekára, to zistia každému už v podstate. Aké potraviny, prípadne doplnky a podobne by poradil pán Planeta, nakoľko vás počúvam zo záznamu, tak si to vypočuje teda neskôr z archívu. Ďakujem za odpoveď, tak čo na cholesterol, pán Planeta? No, vidíte, pán doktor Kršiak už dal odpoveď. No, lebo ja keby som išiel k lekárovi, tak určite by mi našli aj cholesterol, samozrejme. Aj nedávno bol jeden môj známy u lekára, tiež mu to našli a dali mu nejaké lieky a keď on, on to neužíval. Prišiel po dvoch mesiacoch, no vidíte, ako vám to krásne kleslo. <laughs> no, to je jedna z vecí. Ale pozrite si 15 rokov dozadu, aká bola norma na cholesterol a potom sa pozrite, že či máte vysoký cholesterol, lebo samozrejme aj farmácia alebo medicína je prešpekulovaná, takže Uh, robí rôzne kroky, takéto, že strategické. Ale nechceme to samozrejme zľahčovať, lebo naozaj môže mať niekto aj problém s cholesterolom. Veď ale preto hovorím, že si pozrite, že kde je norma. To znamená, tých, ja neviem, či 10-15 rokov dozadu bola norma. A to, čo bolo pred 15 ro rokmi norma, prečo by mala byť dneska vyššia norma, keď to vtedy úplne bolo v pohode. No, Takže... No výrobcovia, tí sa častokrát vedia dohodnúť s tými, ktorí tie normy určujú, lebo potrebujú toto a toto predať, tak e, posúvajú sa tie normy a už tak... žiaľ, tí, ktorí tie normy určujú, sú kúpenia schopný, takže to posúvajú tam, kam to ten výrobca chce. Preto, preto hovorím, že pozrite si, kde to bol, kde bola norma, ja si to nepamätám, ale môžem to e, potom pozrieť. Uh mhm. -huh. A tým pádom, ak máte nad tú normu, tak si poviete, OK, tak idem riešiť cholesterol, lebo tak, ako ste povedali, to, že má niekto niektoré hodnoty vysoké a môže ich mať relatívne vysoké, tak aby to zase nebral, že to je úplne klídek. Nie. Naše telo komunikuje. Ak mám vysoký cholesterol, tak v podstate to je signál, že srdcovo systém mi dobre nefunguje, že nemám ideálnu výživu, to znamená, že môže byť v strave nekvalitné tuky, cukry, alebo tam môžu byť aj Uh, napríklad e, mliečne výrobky syry, ktoré majú takisto veľa tukov, čiže v podstate tuky vytvárajú chaos v tom srdcovo-cievnom systéme a ovplyvňujú to, aké je, aké je zloženie tej krvi. Takže ak chcem vyriešiť a mám relatívne vysoký cholesterol, tak krok jedna. vyhodím také tie ťažké tučné jedlá, sladké, také tie torty krémové, kde sú stužené tuky. Keď chodím na obed, tak keď si chcem upraviť ten cholesterol, prestanem chodiť na obed, kde varia z bežného rafinovaného oleja, lebo takisto ten môže spôsobovať problémy s cholesterolom. Čo sa týka toho, je lepšie potom si, e, keď idem niekde na obed, dám len nejaké risotto, rybu len na, napríklad na opečenú na olivovom oleji, čiže vy sa vždy pýtajte, akú kvalitu, nie že ja berem nejaký doplnok, nejaké lieky na cholesterol, ale chodím na obedy, večere niekde do reštiky, kde majú rafinovaný olej, kde majú nekvalitné meso, do toho si dám nejaký sír, potom koláčik, no to je, toto moc nevyriešite. Samozrejme, krátkodobo vám môžu lieky alebo nejaký doplnok pomôcť, ale z dlhodobého hľadiska, keď neodstraníte príčinu, a to je nekvalitné stravovanie, čo som už vymenoval, a druhá z veci, že tam potrebujete aj dynamický pohyb, minimálne 15 minút denne rozhýba to telo, že idem si zabehať za, na stacionár bicykel alebo na klasický bicykel, alebo keď som žena, môžem si dynamicky zatancovať, alebo kruhový tréning. no a to môže aj muž si dynamicky zatancovať, nie? Môže, jasné, aj muž, len mhm. ženy majú k tomu väčší vzťah. Mm -hmm, ako, to akrobatické, ako keď, ale bez chlapa keď, nedajú. <laughs> áno, ako, ako keď stretnete manžela, planeta povedal, že mám tancovať, naťahujem si tvoju sukničku a <laughs> idem, a idem tancovať, drahá, lebo musí sa mi to krútiť, ako sa to tebe krúti. <laughs> lambáda. Áno, lambáda. Takže vyberte si pohybovú aktivitu, no a čo sa týka keď chcem podporiť ten srdcovo systém, tak na to je veľmi dobrý produkt serapeptáza, ktorá čistí cievy a špeciálne na cholesterol z je procholterol sa to volá a moja krv. Ak neviete, nepoznáte tieto produkty, pozrite si www.planetanatur.sk mm -hmm tam budete vidieť, ako vyzerá. No, tradičnou písateľkou priebežne nie každý týždeň je Lea. Poslala nám pozdrav aj do dnešnej relácie. Chce sa poďakovať za tajomstva zdravia aj maratón v tejto rozhojdanej dobe, ako píše, to je krásny termín, pôsobia na mňa veľmi harmonizujúco a osviežujúco relácie tohto typu a potrebujem od Petra Planie tu odpoveď na otázku. Neviem, či ste sa stretli s liečivom zvaným Corpet Coriolis Versicolor. Je to liečivo, úspešne vraj rieši problémy s herpesom. V balení, ktoré Lea našla na internete, je 90 tabliet, tak by vás chcela poprosiť, či by ste sa na to nepozreli, že či je to správny korpet a aké presné je dávkovanie. No, prepošlite mi ten mail, ja mm -hmm. sa mhm. pozriem ano, na to, ano. lebo ja som teraz a mimo počítača Jasné. aj, Ja som a... si to pootvoril, je to údajne nejaký, aspoň ak je to teda ten správny, čo sa mi otvoril, schválené je to dietetickým veterinárnym prípravkom a obsahuje nejakých 100% biomasy zárodkov plodníc a je tam nejaké kavara také a podobne. Mám pocit, že je to skôr veterinárny prípravok. Áno, je, e, nie je to veterinárny, ale vysvetlíme. Coriolus je veľmi účinný produkt, ktorý v podstate je veľmi silný, čo sa týka aj podpory imunity, veľmi dobrý takisto aj na slezinu, ale je veľmi dobrý pri, presne pri takomto, pri herpesoch. No a tým, že je... No, no tam tie herpesy sú aj na obrázku, také štvornohé herpesy. Áno, No a takisto aj pri niektorých typoch rakovín sa koriolus používa, len tým, že zase farmácia to bol pre nich veľký ako keby nepriateľ, no tak vymysleli, že to zakázali, lebo koriolus sa normálne bežne pár rokov dozadu predával, no a samozrejme ten, kto to distribuje a to predáva, tak prečo by to mal predávať, lebo niekto sa zrazu rozhodol, že je to produkt, ktorý nie je dobrý. A tak ako zakázali koloidné striebro, no tak zakázali aj koriolus. Mm. No a koriolus je veľmi účinný, lebo aj my v planete máme koriolus. No a keď má niekto problémy s herpesom, ale tie, zase ten koriolus môže byť rôzna kvalita, rôzna účinnosť, tak preto ja vyberám a testujem tie produkty, že ktorá kvalita je áno, ktorá nie, čiže aj tento viem otestovať, urobím to tak mm, podľa toho, ako to už viem ja. No a po, pointa toho celého je, že keď máte problémy s herpesom, tak potrebujete využívať tri balenia. Berú sa tak, že dve kapsule ráno, dve kapsule večer a prvý mesiac a potom tie ďalšie balenia berete jednu ráno, jednu večer a potrebujete minimálne tri balenia využívať a mali by ste mať ak nie 100% výsledok, že sa herpes už neobjaví, tak minimálne 90-95, keď sa objaví, tak taký maličký, ale to znamená, že to potom treba ešte preliečiť, lebo to je vírus v tele a on sa vždy objaví, lebo ja som takisto herpes mával často a on sa vždy objavuje, keď telo preťažíte, Mhm. alebo keď jete sladkosti, lebo to podporuje jeho rozvoj, takže... Ale nevadí, že na tom obrázku na tej, tej nádobke, v ktorej to je, je napísané, že imunitná výživa pre domáce zvieratá? Nevadí, lebo zase záleží, a aký, je to, aký je to výrobca, aká je to kvalita. Lebo základ je ten, že tento e, produkt je fakt veľmi silný a farmácia ho vypla. Tak ako koloidné striebro bol sa x rokov dozadu predávalo ako normálne potravinový doplnok, potom sa niekto rozhodol, že je to nebezpečné, tak ho zakázali a aj farmaceutické firmy, čo predávali koloidné striebro, tak len prelepili etiketu na to, že z potravinového doplnku to prelepili na kozmetický výrobok, ale kvalita toho striebra sa nezmenila. Takže neviem, aká je kvalita tohto produktu. Uh mhm. -huh. A my tým, že teraz prerábame stránky, tak keď už všetko bude prerobené a funkčné, tak ja začnem robiť takto, že testy potravín a budem robiť jednoduché takéto porovnávanie, že ktorý z tých produktov je v akej kvalite a, a aby si ľudia vedeli vybrať, lebo dneska na trhu máte extrémne množstvo magnézia, všetci tvrdia, že majú najlepšie magnézium, ale ako to môže obyčajný človek vedieť? On vám tam niekto povie, že my máme takýto nejaký odborný výraz a vy už si myslíte, že to je pán profesor. To, že niekto odborne rozpráva, ešte neznamená, že tomu rozumie. No ja hrobár. Áno, no, áno. Lebo a v Alchymistovi, keď poznáte knihu Alchymista od Koela, tak existujú tri typy alchymistov. A to, takýchto ľudí aj stretnete vo svojom živote. Že jedni sú alchymisti, ani vôbec o nich neviete, že sú alchymisti a oni nechodia, že ja som najmudrejší, ja som najlepší, ja viem premeniť olovo na zlato, ja mám schopnosti, kde o tých ľuďoch ani ne, neviete a ja keď budem mať, lebo ja mám v pláne plus minus do desiatich rokov byť jasnozrivý, a keď budem jasnozrivý, nikto o tom nebude vedieť. Ja budem hovoriť, a tak som to trafil, tak viete. Mhm. Ja som kulturista, a... nikto o tom nevie. Áno, no vidíte, takže sme dvaja. A, <laughs> a, a mod číslo 2 je alchymista, ktorý rozpráva komplikovane preto, aby to pochopili iba tí, čo to majú pochopiť a potom je tretia forma alchymistu, ktorý rozpráva komplikovane, ale vôbec nevie, o čom rozpráva. Takže aj na internete a sociálnych sieťach je extrémne veľa takýchto tretích verzií alchymistov, ktorí rozprávajú, ale vôbec nerozumejú tomu, čo To hovoria. aj v politike máte takých ľudí. <laughs> Áno, no politika je e, štvrtá kategória alchymistov. <laughs> nevedia, čo rozprávajú, ako rozprávajú, komu rozprávajú, len rozprávajú. Takže. <laughs> No dúfam, že vám ten mail prejde v poriadku, lebo ako Lea píše, posielala správu aj vám, ale odpoveď zatiaľ nedostala, tak zvolila túto cestu a zároveň by vás teda chcela opäť pozvať aj do jej školy alebo do ich školy radostnej cesty, že keď budete mať cestu na Stredné Slovensko, radi by vás tam privítali ako pred dvomi rokmi, takže už asi máte túto skúsenosť? Jasné, jasné, no veď ja sa snažím, keď je možnosť vzdelávať a podporovať. No a samozrejme, Lea aj s kamoškou boli klasické učiteľky a fungovali v klasickej škole. A samozrejme sa im to nepačilo, ako to tam funguje a naražali na strop, tak si urobili svoju školu. A to je presne cesta. Nebudem otrokom v Metrixe a poviem si, to je ťažké. Samozrejme aj pre dievčata založiť školu a, a vytvárať novú novú formu vzdelávania mm. a ísť proti Matrixu nie je jednoduché. No hlavne je... oni sú potom pod takým drobnohľadom, či tam náhodou nerobia niečo, čo nie je správne. No ale zoberme si, že takýto je svet. My sme teraz napríklad, čo máme živá, živú planetu vo Fresh Markete, uh, stravovanie, tak máme dodávateľku, ktorá nám robí úžasné koláče vegánske, že máte napríklad vegánsky veterník, máte mhm. vegánsky kremeš mm. a mhm. máte takéto, že a vyzerajú famozne tie koláčiky. No ale jej zamestnanci e, ju chceli e, jej tam narobiť galibu, no tak e, ona ich musela prepustiť, samozrejme. A teraz oni namiesto toho, aby išli a fungovali ďalej a robili niečo. Ja do tej situácii úplne nevidím, ale čo robia? Kade chodia, tak tade kidajú na ňu a snažia sa blokovať jej fungovanie. Dokonca nám poslali kontrolu do živy, že predávame kolačiky, a vrem, veď, ale my má to normálne doklada faktoru máme. Takže a je neuveriteľné, že asi museli mať niekoho, a v tomto štáte to tak funguje, asi niekoho tam museli mať na tej hygiene, lebo oni konkrétne prišli kvôli koláčikom, čiže oni konkrétne hľadali tie koláče. A čo má hygiena spoločná, spoločné s tým, že či sa predávajú alebo nepredávajú a keď my na to doklad máme, takže to bolo normálne, že ako uh, výpalníci, keď prídu, a ešte povedala hygiena, že my ešte prídeme, my si to prídeme skontrolovať, či ich tu predávate, veď ale na čo kontrolujete nás? Veď choďte toho výrobcu, ak on má od vás schválenú výrobu a má oficiálne e, firmu na to, že to môže vyrábať a predávať, tak čo chodíte buzerovať nás? A vidíte, aké, akí sú ľudia namiesto toho, aby niečo robili, aby sa snažili niečo priniesť do tohto sveta, tak sa snažia takto šuflikovať. Ale toto sú veci v živote, ktoré si prirodzene zažijete každý človek, ktorý chce žiť iným spôsobom v tomto živote. Tak iným spôsobom aj Lea chce žiť a tiež nám ďakuje za prácu, za to, že sme a že už viac ako 10 rokov aj súčasťou jej života. My sa tešíme, nech nám to vydrží až do Zlatej svadby. A prejdeme ešte aj ku ako písateľke, ktorá píše následovné. E, minulý týždeň pán Planeta spomínal, že keď e, málo spával, tak jedol nejaké suplementy alebo vitamíny. Môže povedať, aké? Pýtam sa len preto, lebo som začala novú prácu vo Švajčiarsku. Tá vo veľkými, veľkými písmami, písmami napísané Dohoda s Bohom asi zafungovala. Tá práca je ale od 14.30 do 23.00 a som skoro hore ráno už od 5.00, pretože moja polovička ráno vstáva a ja vstávam s ňou, s ním teda, lebo potom už nemôžem zaspať. Budem musieť spraviť ďalšiu dohodu s Bohom, ktorá sa týka zmeny zmeny práce tiež? No, prvý krok, ktorý urobte, vašu peknú polovičku presťahujte do inej izby, keď vy takto uh, spíte, aby vás nebudil, lebo vy sa potrebujete vyspať. No to, tak že... ale on vás môže prísť do tej druhej izby aj tak zobudiť. No tak keď ma zobudí, <laughs> tak, mi, tak mi zaplatí 100 eur pokutu za to, že ma zobudil. Takže si to skasirujte, lebo vy by ste mali byť v tomto egoista, mys, alebo, alebo egoistická. Mali by ste myslieť na seba, že ja sa potrebujem dobre vyspať. A keď chcem spať do nejakej doby, tak sa kľudne vyspite. Čiže to je prvý krok. Nemáte riešiť. Spálňa je iba na dve veci. A to je na spánok a na milovanie. A televízor je kde? Televízor je v prdeli, takže... <laughs> Lebo niektorí to majú už aj v spálni. Takže berte to tak, že pomilovať, keď, keď sa milujete, tak ste hore, nespíte. Takže samozrejme, niekto sa miluje aj zo susedov. V spánku, alebo, v kuchy, alebo v kuchyni. Ale to nie je dobrá verzia. Preto spánok je kľúčový pre každého človeka, preto ideálne je, aby ste si zariadili tak, že buď spím a keď môj priateľ sa zobudí, mňa to nezobudí, ale ak ma to budí, tak si to zariate, že nech on spí v inej e, miestnosti a nech vy sa môžete vyspať. Lebo e, keď má niekto a vy máte citlivejší spánok, tak ten, čo má citlivejší spánok, si má vyberať izbu, kde chce spať. Takže to je prvé pravidlo. Druhé pravidlo je, že teda ak to telo preťažujete, tak si len pozrite, ktoré orgány mám najslabšie No a to ponocovanie alebo krátky spánok vyčerpáva obličky, takže môžete podporovať obličky, že napríklad na obličky, ja keď som x rokov dozadu fungoval, tak v predajni sme mali tri doplnky, ktoré boli také, že superfood. To bola chlorela, jačmeň a ešte ume boši slivky, a, takže to som tak používal. V dnešnej dobe máte kvantum, takže je to veľká výhoda. Keď chcete teda podporovať obličky, tak na obličky je dobrý kolagén, prostík, potom máte mumio veľmi dobré, ktoré je na obličky, kordyceps je veľmi dobrý na obličky, po prípade uh, taký, že univerzálny, veľmi silný je ženšeň alebo rejši, takže môžete si vybrať niečo z toho, ale samozrejme, ak cítite, že som unavená, tak si dávky zdvihnite, lebo na balení je vždy také základné dávkovanie a vy môžete ísť dvojnásobok až trojnásobok toho, lebo keď ja som jedol chlorelu, tak bežná dávka chlorely je, je 15 tablet denne, ja som ich vtedy tak zjedol 50 a niekedy aj viac, keď som napríklad spal len hodinu. Kde tomu telu som pridal viac takých tých pozitívnych výživných látok, a preto dneska ja fungujem, lebo som to takto dopoval. No a potom určite dobré z pohľadu výživy sú silné vývary, polievky, strukoviny, ryby na obličky. No a podľa toho, ktorý druhý orgán máte slabší, tak sa starajte o to. Ak sú pľúca, tak potom doplnky, potraviny na pľúca. Ak je to trávenie alebo srdcovo systém. Čiže takto si to viete doskladať. Mm. Inak pokiaľ ide o to milovanie svojho partnera, kľudne ho môžete milovať aj v Terchovej, v tých Janošíkových dierach alebo v slovenskom raji na rebríkoch, ale iba zamilovanými očami pozerať, lebo stále tam niekto pobehuje. To, to miesto sa nevylučuje, len spôsob samozrejme musí byť trošku iný. No a otázky ešte dve odkatky. Môj partner je Jangova voda a ja som Jinové drevo. Hodia sa tieto dva elementy k sebe? Jangová voda, Indrevo, jasné, len priateľ nesmie používať tsunami, to znamená, lebo Jangová voda, keď sa rozčúli, tak vytvorí sa tsunami a tsunami je privalová vlna, ktorá ničí všetko. Takže keby uh, použil na vás tsunami a jedno, čo budete robiť, on má to ustať, lebo je chlap, nemal by proste vyskakovať do uh, takej tej vysokých emócií a do takej vlny tsunami, hmm. tak e, tým pádom, keď by to použil, tak si pýtajte 500 alebo 1000 eur pokutu, lebo a keď sme spomenali Čaka Norisa, preto bojovníci sú odolnejší, že ak cvičíte bojové umenia alebo robíte nejaké vytrvalostné športy, tak ste ďaleko odolnejší voči tlaku, stresu, útokom, lebo zoberme si, ak by Chuck Norris sa kedykoľvek nechal kýmkoľvek vyprovokovať, on ho zloží jedným kopom, ten človek skončí so zlomenými rebrami, tak ho zažalujú za neprimeranú obranu. Takže každý bojovník v prvom kole ovládal svoju silu, čiže aj s emóciami by to malo byť tak, že nie, že teraz idem vychrliť emócie na manžela manželku. Hmm. Tá druhá otázka, E, ešte, že ako sa správne naladiť na moju intuíciu. Najideálnejšie je cvičiť dýchové cvičenia, čiže ráno, večer aspoň 10-15 minút si zaviesť, že si sadnem do, tichua, do ticha a dýcham a robím dýchové cvičenie. Optimálne to dýchové cvičenie môžem skombinovať s butejko metódou, čiže tam sa dýcha tak, že na 4 doby sa nadýchnete a na 6 dôb vydychujete a tým pádom e, stíšite svoju mysel, lebo základ, ak chcete byť intenzívne prepojení s intuíciou, tak vám mozog nemôže permanentne štrotiť a vymýšľať a posúvať ďalšiu myšlienku, ďalšie informácie, ďalšie otázky. Takže toto je jeden zo super krokov. No a druhý je, keď čokoľvek budete chcieť, napríklad, že idete dneska obedovať, zavriete si oči a spýtate sa, čo idem jesť, mrkva. Tak si dajte mrkvu. To k mrkve. A ďalšia mrkva, počula ešte vetu. Ale nesmie mrkva. to byť tak, že ja si poviem mrkva a dávam do seba McDonaldové jedlo. Tak, tak, takže tým pádom intuícia vždy odpovedá, že zavriem oči, čo si dám na obed, e, rýžu napríklad. A ona vás takto bude, lebo intuícia odpovedá, do, keď dáte otázku, tak do sekundy odpovedá. Väčšinou odpovedá tak, že kým dojde otázka, tak vyskočí odpoveď a vtedy ste prepojení s intuíciou. Ako náhle máte zavreté oči, dáte otázku, čo si dám na obed, a prejdú dve sekundy, už ste v hlave, už premýšľate, to nie je intuícia. <laughs> Lebo ja som to spomenul s tým Mekáčom hlavne z toho dôvodu, keď bola jedna z komédií s Vlastom Burianom a bol tam nejakých kúpeloch, tak tam bol aj taký starší manželský pár a on mal piť tú liečivú vodu a manželka mu hovorila, aký máš rád nápoj? Slivovicu. Tak si predstavuj, že je to slivovica. A tam práve predtým niekto hodil flašu, ktorá sa tam rozbila do toho pramena Prameňa Slivovice a on keď sa teda napil a ona mu vraví, no čo si pil? Slivovicu, vidí, že to funguje. <laughs> Áno, aj tak sa to dá. A potom sa teda riadne nadral z toho. Až pochopila, že teda naozaj pil <laughs> slivovicu a nevedela to nejako ovplyvniť. No, ešte tu mám e, jeden mail, ale teraz som si ho práve vyhodil z celého toho. Skúsim ho nejako dohľadať, že kde mi vlastne skočil to by mala byť Janka. Už, už sme, mám pocit, niečo na tento spôsob tu mali, ale prišlo to aj v pošte e, dnes do poludnia. E, mám jednu otázku. Môj syn nepočuje, keď mu niečo hovorím. Musím mu to povedať stokrát, aby niečo urobil, hlavne domáce úlohy. Nerád sa učí a je to dennodenný stres. V škole tiež nie je to najlepšie mení baby, ale nemá žiadnu chuť ani vôľu sa učiť, aj keď si všaď, sadne k tabletu, je problém ho od neho dostať. Ja viem, že by som nemala, ale niekedy mu ho zoberiem na silu. Čo mám s ním robiť? No, my v podstate behom, čo ja viem, mesiaca max dvoch budeme spúšťať nový projekt a to je Hodinový otec. Čiže tam budú uh, návody, videá, postupy, budeme... Telesné eh, tresty. Nie, budú hranice, lebo v podstate mladý muž nemá hranice a teraz si robí, čo chce. A tým pádom treba tie hranice zužovať. Takže prvý krok je, ak, ak nebude mať domáce úlohy a nie je poučený, nemôže používať mobil. Vypnem Wi-Fi, zoberem mu to je jedno, že sa bude hnevať, ale tomu, tomu sa hovorí, že je frustrovaný a dnešné deti majú veľmi malú hrani, majú toleranciu na frustráciu a vy ako rodič by ste ich mali stále ako keby trošku doťahovať a naťahovať tú frustračnú toleranciu, aby sa vám dieťa nerozplakalo, keď mu zoberiem mobil, alebo nemá on jeden deň mobil. Ja, ja som videl také video, samozrejme, že to bola zrejme hraná scénka, ale mama držala nad mixérom roztočeným dva mobily dievčat a tie, aby im tam nehodila tie mobily, tak rýchlo umývali riad. Aj, no, tak e, toto je jedna z foriem, že bude treba to upratať, lebo ten, tie vzorce výchovné sú vo veľa rodinách pokrivené Takže môžeme, keď tak, to v maratóne trošku viacej otvoriť a rozobrať, lebo to je na dlhšie a dneska mm. nemám toľko Áno. Veď už aj sme na konci, v podstate najbližšie sa budeme teda počuť vo večernom termíne, už to bude o aj inom obrázku, k relácii vždy je taký ilustračný, dnes to z hodou okolností vyšlo na už spomínaného pána menom Bruce Lee, len je e, celý z brokolice. <laughs> Áno. Sedí to k takémuto športu dať si brokolicu napríklad na obed? Určite, lebo brokolica nie je hlavne na oči, ale je dobrá na pečeň, čiže pri športe pečenie propojená väzy, šlachy, nervy, takže je to takisto jedna z dobrých potravín. Ale v hlavnej úlohe bola spomienka na Čaka Norisa, na ktorého teda budeme myslieť aj pri pesničke, ktorá má síce v názve skôr minulý čas, bol si kráľ, ale pre mnohých zostane kráľom aj do budúcnosti. Takže pán Planeta pre dnešok ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne aj za otázočky a prajem pekný deň. A Pesničku nám bude spievať nezabudnutelná Hanna Hegerová, ktoré 5. výročie odchodu si v týchto dňoch pripomíname a z Banskej Bystrice sa lúči aj Peter Kršiak. Baron hrabie vévoda i kníže ztratili už dávno majestát. Každé malé dítě dobře ví, že nemůžou už dneska z mrtvých vstát Kdo je ruší ze sna, kdo je budí. Zabývá se marně veteší. Černý mramor sarkofágu studí. Tebe ale přesto potěší, že si král, král, král, král toho jména vůbec prvý. Král co má jen sebe rád. Ty si král, rád by se schlubil modrou krví. Dál, dá dál, si můžeš krále hrát. Do snů dívčích blížíš se jak kobra, celá čtvrť ti leží u nohou plný schovývavosti a dobra. Bloumáš pod předměstskou oblohou, zakopáváš často o pohledy těch, co za tebou se otáčí. Tvoje oči to jsou modré ledy, tobě v první řadě postačí, že jsi král, král, král. voda i kníže Stratili už dávno majestát Králi sestup taky trochu níže Zůstaň se mnou na chodníku stát Si tak trochu k smíchu, trochu k pláči Zahoď masku, ukaž vlastní tvář Buď jen tím, kým si a to mne stačí buď jen sebou králi, nebuď lhář. Byl si král, král, král, král toho jména vůbec prvý. Král, král, král, co měl jen sebe rád. Byl si král a rád se schlubil modrou krví. Už nesmíš krále hrát